Bakebiteko anaiz funosas janjene txegarai baionako auzapeza, kotxe zenago endaiakoa, agusernan foro sozial irankurriko kidea, eta jemon kendal ahemanetarako nazioarteko lantaldekoa. Hauek hitza hartu dute laburki astelena jatsaldean baionako hotel batean, kazetariz mukujuz beteriko gela batean, baina ez dira gauza hainitz jakinean eman. Gure engaiamendua osoa da, Aieteko deklarazioaren uh, geroztik, uh, gauden antolakundeak uh, egon gira landalan, baki bideo gen garapererako, gaiamendu osoa eta behementoan beti argi izan dugu, prozesu horrek behar zuen diskresio maila gauzak aintzinatu daitezen eta ongi Eh, egin daite zen. Maiatzaren lauean kanbon iraganen den nazioarteko ekimenaz, xe ez dute eman, baina bai aietekoaren einekoa izanen dela espero dute. Eldu den maiatzaren lauean eh, kanbon arnaga etxean antolatzen dugun nazioarteko topaketaren berri emaiteko, Eh, topaketa bat nahi duena izan aieteren eh, einekoa. Elkargoko presidentak laburki aipatu ditu bake prozesuaren etapak eta heldu denaren garantzia. Le décembre 2016, Bayona, 8 avril 2017, nous ont convaincus de l'idée que la déclaration d'Ayeté n'était pas vaine. C'est euh, la filiation avec cette déclaration, ajoutée à une volonté d'aboutir à une paix durable au Pays Basque, dont il sera question dans la rencontre prochaine, nous mesurons la solennité de ce moment et de ce qui se prépare. Berriz horretarazi dute denek iparraldeko autetxien eta gizarteren implikazioa eta etaren disoluzioa zuzenki aipatu gabe maiatza astapenekoan importantea izanen dela azpimarratu du Raymond Kendall nazioarteko lantaldeko kide eta Interpoleko buru hoiak. Nous sommes sept, hein? que de nouvelles avancées se produiront dans un futur proche. Et quand on dit proche, on parle de Côté ezena Kofi Ananek Comme le disait Kofi Annan, venu soutenir à IET la fin du dernier conflit armé en Europe, nous avons partagé un long et douloureux vécu historique. Nous partageons à présent l'espérance d'un nouveau commencement. Eta erran bezala, aieteko konferentziaren hildora antolatzen dute maiatzaren lauekoa, kanbon Arnagaetxean, Anaiz Funosas. 2018ko maiatzaren lauean, kanbon, nazioarteko ekimen berria burutuko dugu. Euskal Gizarte, erakunde zein alderdi politiko guziei, bai eta Euskal Instituzio guziei bertan parte hartzeko gonbidapena luzatzen diegu. Bake justu eta irankujaren bidean mugarri berri bat ezagri asmoz. Gertakariaz setasun gehiagorik gabe jakin tokiko beste politikari hainitzek sustengatzen dutela ekimena Max Brisson, Frederik Espainiak eta gure lujaldeko obidiputatuek Vincent Bru eta Lohanz Lazer David.